L-istorja ta' San Lawrenz. Introduzzjoni Personaġġ famuż fl-istorja tal-Knisja huwa San Lawrenz. Kif nafu, dan miet martri b'mewta kiefra li wasslet biex isir qisu ċelebrità tal-Knisja Kattolika u hawn Malta jiġi meqjus bħala l-protettur tal-martri kollha. Hu kien wieħed mill-ewwel martri għall-fatt li l-ġrajja tiegħu seħħet ftit aktar minn 250 sena wara l-mewt ta' Kristu. Il-paganiżmu kien għadu jiddomina fiż-żmien imsemmi. Allura, li tfaqqa' persekuzzjoni kontra l-Insara kienet xi ħaġa li tistennieha, speċjalment jekk ikunu daħluha f'rashom li l-Insara kellhom xi kemxa f'Hmus moħbija, kif ħa naraw fil-ġrajja ta' dal-qaddis. Ftit tagħrif qabel l-istorja. Lawrenz kien Spanjol imwieled fis-sena 225 wara Kristu minn Osca, Hispanja. Miet fis-sena 258 martri, mixwi fuq gradilja b'ordni tal-politiku Decius, bil-grazzji tal-Imperatur Valerjan l-Ewwel. San Lawrenz huwa meqjus bħala l-qaddis protettur ta' diversi xogħlijiet, fosthom il-librara, għall-fatt li kien l-ewwel teżorier tal-Knisja ta' Ruma, u anke l-protettur tal-kummidjanti u l-biċċiera. Dawn tal-aħħar jaqblu mal-mewt ta' kiefra tiegħu. Iktar 'il quddiem naraw li f'ħin tmiemu kellu ħalqu biċ-ċira. Għaldaqstant, għalina l-Maltin, San Lawrenz huwa magħruf bħala l-qaddis protettur tal-insara martri kollha. Minn Spanja għal Ruma. Fi żjara li għamel l-Arċidjaknu Sistu bbażat f'Ruma, fi Spanja, sab żewġ żgħażagħ bl-aqwa manjieri u edukazzjoni li serqulu qalbu. It-tjubija tagħhom tant impressjonatu li kkonvinċihom jivvjaġġaw lura miegħu sa Ruma. Iktar 'il quddiem, Lawrenz jibqa' taħt it-tagħlim ta' Sistu, fejn isir djaknu hu stess, filwaqt li r-raġel l-ieħor imur lura Spanja u jmut, daqs erbgħin sena wara, martri. Kuġinuh kien jismu Vinċenz. Tibda l-leġġenda. Il-ġrajja eżatti tal-persekuzzjoni tas-sena 258 hija mdallma mill-fatt li hemm ħafna informazzjoni nieqsa dwar uħud mill-persunaġġi prinċipali u għax ir-rakkont ġie miktub wara għexieren ta' snin jiġi rrakkuntat bil-fomm. Allura ċerti dettalji jaf intilfu, oħrajn jaf ġew miżewda u eżaġerati xi ftit ukoll. Il-ħsieb u l-għatx tal-pagani. Fis-sena 258 faqqgħet persekuzzjoni kemm xejn stranġiera minn kif nafu aħna skont il-Bibbja. Din id-darba ir-raġuni kienet li l-mexxejja pagani ħasbu li l-Knisja ta' dak iż-żmien kellha bosta flus u deheb u teżori u kulma jiswa l-flus. Huwa veru li l-Knisja kellha l-flus. Però, dawn ġew minn ġrajja kiefra ta' egoiżmu u għarja żejda. Fi żmien imsemmi, Franza rribellat kontra l-Imperatur Filippu li kien għadu kif ikkonverta r-reliġjon tagħna llum. Allura, dan biex isikket l-inkwiet bagħat lil suldat imlaħħa jismu Deċju biex jaqbad lir-ribelli u jikkastigahom f'Ruma. Bħala tifħir għas-suċċess li Deċju kiseb, l-Imperatur innifsu mar jiltaqa' miegħu f'Verona. Iżda ġara li dan is-suldat telgħatlu l-fama għal rasu għax għoġbu t-trattament li tawh il-pagani f'Ruma. Għalhekk, meta l-imperatur kien rieqed, is-suldat daħal inkiss inkiss u ħanxarlu għonqu. Il-mira li kellu kienet li jisraq flus l-imperatur u jibda jgħix il-ħajja sfrenata tal-pagani. Fil-fatt, ġab din l-iskuża magħhom li ħelishom minn imperatur ta' twemmin differenti. Il-pagani għoġbithom l-iskuża tiegħu u l-idea li jżidu bwiethom b'aktar flus. E, oġbithom iktar. Dan Deċju, meta li kellu l-appoġġ tal-pagani, issa sħabu, faqa persekuzzjoni qalila kontra l-insara. Però l-iskuża tal-flus u d-deb tagħhom fejn tidħol? Wara l-mewt tal-imperatur, ibnu li kien iħaddan l-istess isem tal-missier, kif ukoll l-istess reliġjon, iddeċida li jistkellem il-qattil, però laħaq xam mir-reba tal-flus li kellu Deċju. biex ma jpaxxihx flus u ġid missieru u tiegħu stess. Ta kollox lil sestu li dan kien sar isqof u lil Lawrenz djaknu biex iqassam kollox lill-fqar. Il-ġid li ngħatalhom, ovvjament, iddikjarawh tal-Knisja u mhux tal-Imperatur. Meta bdiet il-persekuzzjoni, l-isqof intbagħat quddiem Deċju, fejn wara ġie mitfugħ il-ħabs sa ma jikxef fejn qegħdin il-flus tal-Imperatur. Dan ma kixef l-ebda sigriet, lanqas wara t-torturi. Għalhekk b'vendikazzjoni, Deċju qatagħha li joqtol lilu u lil sitta mis-seba' djakni ta' Ruma. L-isqof miet mill-ewwel, naturalment martri, billi qatgħulu rasu. Iżda l-leġġenda tisbieħ meta tkompli billi fil-jiem ta' qabel qtil l-isqof, is-seba' djaknu, li kien Lawrenz, jiltaqa' miegħu u bejniethom ikollhom din il-konverżazzjoni, Fejn sejjer, għażiż missier? Għaliex qed tgħaġġel fi triqtek mingħajr id-djaknu tiegħek? Meta qabel ma kontx imqar titla' l-artari mingħajru, u issa ser tmur mingħajru s-serv tiegħek? Ibni, minix ħanħallik warajja, però inti għandek missjoni akbar minn tiegħi x'taqdi f'isem Ġesu Kristu. Jien fi xjuħiti ftit nista' ngħin, imma int ser tkun ir-rebbieħ fuq dan il-mexxej kiefer. Jien ħa narak tlett ijiem oħra. Fil-perjodu nenatalu, Lawrenz qassam il-ġid kollu lill-foqra kif xtaq Filippu ż-Żgħir, u meta ż-żmien spiċċa mar quddiem il-prefett, li fil-fatt kien deċju nnifsu, u flok depu rikkezzi, ippreżentalu l-foqra u l-muġugħa u l-għomja. Jingħad li Lawrenz qal dal-kliem, Il-Knisja hija tassew sinjura, bil-qabda aktar mill-imperu. U kien sewwa sew dal-kliem li wasslu għal Gradilja. Hi għaliex Deci ma fehmx il-messaġġ ta' kliem Lawrenz u ħaseb li r-rikkezzi li kellhom kien xi teżor ta' barra minn hawn. Tispiċċa l-leġġenda u tibda l-verita' riċerkata. San Lawrenz, fil-Knisja ta' dak iż-żmien, kellu l-kariga li jieħu ħsieb l-affarijiet tal-Knisja, kariga li tixbah dik ta' teżorier. Fi kliemna llum, hu kien inkarigat ukoll li jieħu ħsieb il-foqra tal-post. Kien laħaq għal dik il-kariga ilgħaliex kien inħatar isqof, l-imgħallem tiegħu, Sestu, u appuntah għall-kariga msemmija. Il-persekuzzjoni bdiet taħt l-ordni tal-Imperatur Valerjan filwaqt li Deċju kien speċi ta' politikant li serva biex jinstiga l-ħsibijiet għall-persekuzzjoni fuq l-Insara. Il-mewt stess ta' San Lawrenz hija wkoll dubjuża, minħabba li nkitbet snin wara li seħħet. Però t-tradizzjoni trid, u kif il-ħafna statwi jixhdu, li San Lawrenz miet martri fuq gradilja. Jingħad li l-fidi tiegħu tant kienet qawwija u soda li hu jinxtewha qal lin-nies preżenti biex jaqilbuh għax dik in-naħa kienet mixwija u lesta għall-ikel. Daqshekk kienet il-fidi kbira li kellu lejn il-Mulej. Ċerta kitbiet jgħidu li bħala teżorier, San Lawrenz kellu taħt il-kustodja tiegħu il-Holy Grail. Dan huwa l-kalċi li minnu xorrob Kristu fil-jiem qabel mewtu. Apparti li jaħsbu li San Lawrenz stess kellu taħt idejh il-ġojjelli kollha tal-Imperu. Biss kif ġa għedna, dawn huma biss kitbiet. Għalissa għad m'hemm xejn meqjus bħala fatt.